თავი 4 მაშინ იესო აყვანილი იქნა უდაბნოში სულის მიერ ეშმაკისაგან საცდუნებლად და იმარხულა 40 დღე და 40 ღამე და ბოლოს მოშივდა მაშინ მიადგა მაცდური და უთხრა თუ ძე ხარ ღმრთისა თქვი რომ ეს ქვები პურებად იქცნენ ხოლო იესო მიუგო და უთხრა დაწერილია არა მხოლოდ პურით იцоცხლებს კაცი არამედ ყოველი სიტყვით რომელიც გამოდის ღმერთის პირიდან მაშინ ეშმაკმა წაიყვანა იგი წმიდა ქალაქში, დააყენა ტაძრის ქიმზე. და უთხრა. თუ ძეხარ ღთისა, გადავარდი აქედან, რადგანაც დაწერილია. თავის ანგელოზებს უბრძანებს შენს გამო, და აგიტაცებენ ხელში, რათა არსად წამოვკრა ქვას ფეხი შენი. იესო მიუგო, ესეც დაწერილია. არ გამოსცადო უფალი ღმერთი შენი. კვლავ აიყვანა იგი ეშმაკმა ძალიან მაღალ მთაზე, და უჩვენა მას ქვეყნის ყველა სამეფო და დიდება მათი და უთხრა ყოველივე ამას მოგცემ თუ დაეცემი და თაყვანს მცემ მე მაშინ მიუგო მას იესომ გამშორდი სატანა რადგანაც დაწერილია უფალს ღმერთს შენსას თაყვანი ეცი და მხოლოდ მას ემსახურე მაშინ მიატოვა იგი ეშმაკმა და აჰა ანგელოზები მოვიდნენ და ემსახურებოდნენ მას ხოლო როდესაც გაიგო იესომ იოანე შეუპრიათო, გალილეას გაემართა. მიატოვა ნაზარეთი, მივიდა და დაემკვიდრა ზღვისპირა კაპერნაუმს, ზაბულონის და ნეფთალემის მხარეს. რათა აღსრულდეს თქმული ესაია წინასწარმეტყველის მიერ, რომელიც ამბობს: ქვეყანა ზაბულონისა და ქვეყანა ნეფთალემისა, გზა ზღვისა იორდანეს გაღმა, გალილეა წარმართა. ნელში მსხდომარე ხალხმა იხილა ნათელი დიდი, და ქვეყნად და სიკვდილის ჭრდილში მსხდომთ გამოუბწყინდა ნათელი. შემდგომ ამისა, დაიწყო ესო მქადაგება და ამბობდა, მოინანიეთ, ვინაიდან მოახლოვდა ცათა სასუფეველი. და როცა გალილეის ზღვის პირას მიდიოდა იგი, დაინახა ორი ძმა, სიმონი, პეტრედ წოდებული, და მისი ძმა ანდრია, ბადეს რომ ისროდნენ ზღვაში, ვინაიდან მებადურები იყვნენ. და უთხრა მათ, გამომყევით და კაცთა მებადურებად გაქცევთ. მათაც მყისვე მიატოვეს ბადე და გაჰყვნენ მას. იქიდან წამოსულმა დაინახა ორი სხვა ძმა, იაკობი ზებედესი და მისი ძმა იოანე, რომლებიც ზებედესთან, თავიანთ მამასთან ერთად ბადეს კემსავდნენ ნავში, და უხმო მათ. მათაც მყისვე მიატოვეს თავიანთი ნავიც და მამაც, და გაჰყვნენ მას. მიმოდიოდა იესო მთელს გალილეაში, ასწავლიდა მათ სინაგოგებში, ხადაგებდა სახარებას სასუფევლისას და კურნავდა ყოველ გვარსენსა და ყოველ გვარუძლურებას ხალხში. და მოედო მისი ამბავი მთელს სირიას. მოვყავდათ მასთან უძლურნი, სხვადასხვა სენითა და ჭირით სნეულნი, ეშმაკეულნი, თვარეულნი და დავრდომილნი, და კურნავდა მათ. და მისდევდა მას დიდძალი ხალხი გალილეიდან და ათ ქალაქიდან, იერუსალიმიდან, იუდეიდან და იორდანეს გაღმიდან.